Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assolatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Alloh subhanahu taoloning fazli bilan fiqh jihod darsliklarimizni davom ettiryapmiz. Biz avvalgi darslarimizda kofirlarning turlari haqida gaplashdik va 3 ta e, ikkita qismini sanab o'tdik. Birinchisi musta'min, ya'ni omonlik berilgan, tijorat uchun yoki islomni da'vatini eshitishlik uchun kirib chiqib ketadigan kofir vaqtinchalikka va ikkinchisi ahtibor kofir ular bilan jang qilishlik man qilingan ahtibor kofir endi bugun uchinchi darsimiz ahli zimmiy haqida bo'ladi bu ahli zimmiy kim desa buni ham ahdi bor faqat kofirlar musulmonlarni o'rtasida yashaydigan ahdi bor kofir hisoblanadi va ular mana bu yashashlik uchun bizga jizya to'lashligi kerak bo'ladi va islom e, qonun qoidalariga rioya qilishligi kerak bo'ladi va mana bu ahd ahli kitoblar va majuslar bilan bo'ladi ulamolar ijmosi bilan chunki ahli kitoblar haqida alloh subhanahu taolo aytadiki qotilul ladina la yu'minuna billahi va la bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون tavba surasining 29 oyatda alloh subhanahu taolo aytadiki jang qilinglar kimlarga qarshi jang qilamiz allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan va alloh va uning rasuli harom qilgan narsalarni harom sanamaydigan va haq dinni din deb tutmaydigan ahli kitoblarga qarshi hatto ular jizyani xor holatda kelib bermaguniga qadar o'z qo'llari bilan jang qilinglar deb aytyapti majuslarga keladigan bo'lsak majusiylar haqida mana buni imom buxoriydan rivoyat qilinadi abdurahmon ibn af roziyallohu anhu e, hijr majusiylardan jizyani olgan demak mana shu ikkita sinf mana shundan keyin ulamolar aytishadiki ahd yo'q illa mana shu uchta sinf bilan birinchisi omonlik berilgan kofir ya'ni kirib chiqib ketadigan ikkinchisi ahdi bor sulhi bor kofir uchinchisi ahli zimmiy bizni ichimizda yashaydigan kofir va mana shundan boshqalar bilan ahd yo'q magaram ularga qarshi qilich yoki islom bor yo islomni tanlaydi izzatda yashaydi yoki har holatda o'lib ketadi shayxul islom ibn taymi rahmaulloh aytadilarki har bir kofir bilan ahdlashishligi mumkin Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki: "Va idza laqita minal mushrikin fad'u ila salasi khisal Fad'uhum ila salasi khisal Agar mushriklardan bir toifasini uchratadigan bo'lsang, mushriklarni uchratadigan bo'lsang, ularni 3 ta narsaga chaqir. Agar qaysi birini ijobat qiladigan bo'lsa, ulardan qabul qil va kuf anhum va ulardan o'zingni tiy qo'lingni tiy Summa ud'u ila al-islam. Ularni islomga chaqir. Agar qabul qilsa, qo'lingni tiy yoki agar bu narsadan yuz o'girishadigan bo'lsa jizya sol agar mana shu narsadan ham e, yuz o'girishadigan bo'lsa fastain billah va qotilhum Allohdan madad so'rab ularga qarshi jang qiling. Demak, mana bu narsadan bu narsadan bilishlik mumkinki, kofirlarda ixtiyor bo'ladi. Albatta biz ularga da'vat qilamiz, yaxshilikni xohlaymiz. E, o'sha biz e, nimada jangdan oldin nimada da'vat qilishlik haqidagi u fiqh jihati boshidagi darslarimizda ham aytib o'tdik ulamolarni bunda ixtiloflari bor ba'zi bir ulamolar bir marta da'vat qilib kirib ketiladi degan ba'zilari yetkazgan bo'lsa ham yana bir marta yetkaziladi degan al muhim ularga yaxshilikni xohlaymiz biz ya'ni alloh subhana taoloni jannati keng hammani jannatda yashashlikka haqqi bor va biz ularga da'vat qilib yaxshilikni ilinganimiz tufayli bizni martabamiz ko'tariladi xolos bizga hech bir ziyon bo'lmaydi mana shuning uchun biz ularga islomni xohlaymiz yaxshilikni xohlaymiz alloh subhana taolo shunga buyurdi garchi buni demokratik davlatlar kufr diyorlar yoqtirmasa ham chunki biz ularni aytganini emas Alloh aytganini qilamiz chunki Alloh shu narsaga bu hakim zot hamma narsani bilganligi uchun bizni ahvollarimizdan xabar topganligi uchun insonga mana shu narsani yaxshiligini bilganligi uchun shunga buyurdi shuni qilishligimiz kerak boshqa chora yo'q hop demak jizya bu o'zi jizya degani e, bir xorlik ko'rinishida kofirlardan olinadigan mol ular masalan e, o'zini xodimini yoki farzandini jo'natib jizya pulini berib olmaydi jizyani olishlikni ko'rinishligi balki ular yati huwa bi nafsihi ila baytil mal o'sha baytil molga o'zi olib borib olib borib beradi va ma'lum bir vaqt belgilangan vaqtda jizyani olib kelib berishi kerak ya'ni 1 yil 1 yil to'lganda jizya beriladi xorlik bilan olib keladi chunki hatta yu'til jizyata an yadin va hum saghirun deb aytdi chunki hatto jizyani xor holatda ya'ni an yadin degan o'zini qo'li bilan ha boshqa chora yo'q boshqa yo'li yo'q biror kishi orqali olib kelib berishligi yo'q an yadin degan o'zini qo'li bilan va hum saghirun ya'ni e, nima deydi egilgan holatda xorriy holatda olib kelib berishlik kerak o'zi chunki bu narsada biz e, ya'ni bir islom shundaymi degan tushuncha kelishligimiz yo'q aslida unday emas mana bu insonga biz yaxshilikni xohlaganimizcha ey ko'r mana bu narsaga qaragin mana haqiqat bu yoqda islom izzat bilan yashaysan hayotingda baraka bo'ladi ketganingdan keyin jannatga borasan mana shu narsada yashagin deb shu narsani tushuntirmoqchi bo'linadi insonga tabiiyki inson masalan jizya to'lab yurib bezor bo'lgandan bezor bo'lib ketadida bu narsadan na bir e, musulmonlar bilan qo'shilib yurmaydi ayollari va ular alohida e, nima belgilari ajralib turadi hozir keladi inshaalloh bu narsalarni o'qib eshittiramiz demak agar e, kofirlar jizyani beradigan bo'lsa undan qo'llarimizni e, tiyamiz va ularni himoya qilamiz demak e, jizyani sharti mana shu ho'p umar ibn hattob e, va umar ibn abdulaziz mana bu jizya haqidagi ba'zi bir gaplari bor mana shu narsadan kelib chiqib ulamolarni ya'ni umar ibn abdulaziz bilan umar ibn hattobni tutgan yo'llar orqali ulamolarni kelib chiqqan xulosalari bor mana bu yerda jizyani e, bekor bo'lishlik holatlari ham bor masalan agar kofir musulmon kishini o'ldirib qo'yadigan bo'lsa jizya undan soqit bo'ladi ya'ni undan jizya olinmaydi balki diya puli olinadi yoki qisos olinadi agar o'sha e, maqtulni ya'ni qatl qilingan ahli biz <clears throat> qasos olmoqchimiz desa qatl qilinadi yoki mayli diya pul olamiz desa diya pulini to'laydi lekin agar musulmon kishi kofir o'ldirib qo'yadigan bo'lsachi la yaqtulul muslim bi kafir la yuqtalul muslim bi kafir kofir deb musulmon kishi o'ldirilmaydi lekin musulmon kishi mana bu yerda katta gunohkor bo'ladi man qatala muahidan lam rohatil janna degan hadisga ko'ra agar kim ahtibor kishini o'ldiradigan bo'lsa e, jannat hidini hidlamaydi mana bu juda bir katta jarimada insonga. Katta jarima. Shuning uchun ahdi borga <clears throat> umuman bizni tegishlikka ham bir boshqa narsa idishini sindirishlikka ham haqqimiz yo'q. Agar u ma'siyatini tashqarida qiladigan bo'lsa-ku mayli. Bu qachon ana shu yerlarda yetkazilgan bo'lsa-ki, mana shu yerda mana shu narsalarni chekishlik harom, sigaret sotishlik harom deb islom davlati yetkazgan bo'lsa, e, mana bunga rioya qilmasdan u ko'chada shu ma'siyatini qilgan bo'lsa, keyin o'sha qo'l bilan urib kerak bo'lsa tushirib yuboradi. Mujohid bo'lsin, musulmon kishi bo'lsin ammo u narsani yetkazilmagan bo'lsa bunday qilishlikka haqqi yo'q illa amri ma'ruf nahiy munkari qoziyat qiladi amri ma'ruf nahiy munkar ishlari qoziyatga topshirishlik kerak modomki u yerda qoziyat bo'lsa masalan <clears throat> suriya holatini qaraydigan bo'lsak ham mujohidlarni e, e, qanday narsalarni kechib kelgan ota onasini kechib keldi dinlaridan voz kechib keldi shu holatda kelib endi bu yerda janglarga kirib chiqqandan keyin janglar shiddatli bo'ladi hammamizga ma'lum shunday shiddatli jangdan chiqqandan keyin bu yerda yurgan suriya ahli biror bir sigaret chekib yurgan yoki biror bir masiyat qilganini ko'rsa chidolmaydi odam iloji yo'q yo qo'l bilan yoki til bilan unga ozor berib qo'yadi asli shu narsaga haqli lekin bu narsa shariatimizga to'g'ri kelmaydi nimaga desa bu narsada katta zarar bor biz uni bir e, bunday qilishligimiz bilan bir foydaga erishmaymiz chunki u bu ishlarni qoziyatga topshirishlik kerak o'sha yerda qoziyat bo'lsa qoziyat hal qiladi bu ishlarni yoki biror bir e, bu Э, murtad ekan deb molini halollashlik masalalari g'anima qilib yuborishlik masalalariga kelsak ham qoziyat bor joylarda qoziyatga topshirishlik kerak bu ishlarni yoki qoziyatga xabar berishlik kerak chunki bu qoziyatni ishida endi o'sha yerda haqiqatda o'sha jamoat yoki biror bir e, xilofat mana shu narsani yetkazgan bo'lsa shu narsani chekishlik yoki sotishlik harom shu narsani qilganga manancha manancha uquba bor degan bo'lsa mana shundan keyin ham qilgan bo'lsa endi mayli qilsak bo'ladi biror mujohid e deb turib E, sigaret sotayotgan bo'lsa ularni pachkasini sindirib olishlik boshqa qilishlik mayli tushunsa bo'ladi ammo bu yerda qoziyat yetkazmagan bo'lsa hali u yerlarda sotishlikni taqiqlamagan bo'lsa mujohid kelib turib bunday qilib tashlashligi joiz emas chunki bu yerda dinni o'zini ko'rsatib qo'ygan qonun qoidalar bor mana shu bo'yicha yurishligimiz kerak agarchi biz shijoatli bo'lib bir yerlarni yorib yuborgan bo'lsak ham biz qilgan bo'lsak din uchun qildik mana buni ham din uchun qilmoqchi bo'lsak din uchun qilmoqchi bo'lsak sabr qilishlik kerak va mana bu yerda <clears throat> e, aslida <clears throat> nimada shayx abdulaziz turayfiy aytadi jaholatni yoyishligi fisq fasodni yoyishligiga ikkita sabab bor xolos o'sha jamiyatda yoyishligiga ikkita sabab bor xolos birinchisi o'sha yerda ahli ilmlarni noqislik qilishligi ikkinchisi ahli ilmlarni yo'qligi birinchisi ahli ilmlarni yo'qligi ikkinchisi o'sha ahli ilmlar bo'lib turib mana shu da'vatda noqislik qilishligi bu yerda mujohid yo boshqani aybi yo'q aslida faqatgina faqat mana shu yerda ahli ilmlarni noqislik qilganligi yoki ahli ilmlarni yo'qligi mana shunday johiliyat yoyila shu boshqa yo'li yo'q ahli zimmalarga ya'ni hukmlardan yana bir qo'shimcha ravishda aytib o'tamiz hop agar ular biror bir molni o'g'irlaydigan bo'lsa ahli zimmiy mana bu mol to'latiladi agar o'g'irlaydigan bo'lsa qo'li kesiladi yoki biror bir musulmonga e, zino qilib qo'ygan bo'lsa mana shu musulmonlik hadlarini buzgan bo'lsa unga had qoyim qilinadi hatto u mana bu narsani E, harom deb e'tiqod qilsa ham chunki e, kofirlarni dinida ham o'g'irlik qilishlik harom zino qilishlik harom odam o'ldirishlik harom mana bu narsani kofirlar ham e, o'zi yomon ko'radi mana bu narsani dalili tab deydi ya'ni tabiiy dalil tabiiy dalil bor ularga mana shu holatlarda agar islom nimani hukmlarini buzadigan bo'lsa rioya qilmaydigan bo'lsa had qo'llanadi ularga hop endi yana bundan tashqari aroqqa keladigan bo'lsak ularga mana bu narsaga had qoyim qilinmaydi agar ularni mast holatda topiladigan bo'lsa qoyim qilinadi chunki e, masiyatni qilishliklariga ularni uylarini ichlarida qilishlikka ruxsat berilgan hop lekin e, mana bu narsani mastliklarini ichishliklarini zohir qilishlikdan man qilinadi agar mana shu narsani qiladigan bo'lsa e, ularga hudud had ya'ni alloh subhana taoloni hadlari qoyim qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ham e, o'sha rivoyat qilinadiki u kishi ikkita yahudiyni zinokor yahudiyni rajm qilganligi vorid bo'lgan demak mana shu ahli zimmalarni haqidagi so'z deydi ya'ni mana shunday holatda bo'ladi va bundan tashqari ular jizyani xorriy bilan olib keladi dedik agarchi mana shu islom ahdlariga vafo qiladigan bo'lsada bo'lmaydigan bo'lsa ularni jazolanadi va bir kishi kelib mana shu dinimda yuraman jizyani to'layman deb aytadigan bo'lsa bu kofirdan bu narsani qabul qilamiz va uni qatl qilishlik harom bo'ladi va ular Alloh subhanahu taolo aytgandek jizyani xor holatda berib yurishlik kerak bo'ladi. Va bundan tashqari yana qo'shimcha qilinadiki, eh, ahli zimmiylar musulmonlarga zarar bo'lgan narsalarni qilishmaydi. Ya'ni bu narsani qilishlik man qilinadi. Yoki musulmonlarning mollariga, eh, eh, ularni o'sha ayollariga zarar beradigan ishlarni qilishligi man qilinadi. Masalan, agar kim bir muslimani zino qilib qo'yadigan bo'lsa, uni ahdi buziladi va unga mana shu narsani haddi qoyim qilishlik vojib bo'lib qoladi. Shuning uchun ularga mana shu narsani qayta yaxshilab o'qitirib turiladi va islom shariatini tushuntirib qo'yiladi mana shu hududlar mana shundan chiqsang mana shu narsalar qoyim qilinadi deb aytib qo'yish aytib qo'yiladi aytilmagan taqdirda ham biror odamni o'ldirib qo'yadigan bo'lsa zino qilib qo'yadigan bo'lsa yoki <clears throat> e, o'g'irlik qiladigan bo'lsa mana bu xat qoyim qilinadi aytilmagan taqdirda ham chunki bu tabiiy dalil deb aytdik tabiiy dalil deb aytdik mana bu kofirlarni huzurida ham yomon bo'lgan ishlardan hisoblanadi agar ahli zimmiy bo'lgan kishi islomga qur'onga yoki nabiy sallallohu alayhi vasallamni yo'liga zid keladigan ishlarni qilinadigan bo'lsa ho u bizga ingliz tilini o'rgatayotgan ho rus tilini o'rgatayotgan ho biror bir tillarni o'rgatayotgan bo'lsin mana buni ahdi buziladi zid qiladigan ish bo'lsa qilgan ish bo'lsa va ular dinlarni shoirlarni zohir qilishmaydi ahli zimmiylar masalan xamir bo'lsin cho'chqa go'shtini yeyishlik bo'lsin krestlari bo'lsin va mana bu musulmonlardan ajratib qo'yiladi mana bu ahli zimmiylar ularni xos bir ajratiladigan ya'ni ko'rinishda e, kerak bo'lsa kiyim bilan kiygizib qo'yiladi va ularni o'sha dinlarni da'vat qilishligi man qilinadi va bundan tashqari ramazon oylarida yeyishligi ko'chalarda yeb yurishliklari man qilinadi va e, o'zini kitoblaridagi o'sha ahli kitoblarga oid bo'lgan narsalarni zohir qilmaydi diniga da'vat qilmaydi agar ular mana shu narsaga rioya qilmaydigan bo'lsa olib kelib mana bu narsaga chora tadbiri ko'riladi ya'ni birdaniga mubasharatdan qatl qilinmaydi albatta mana bu narsani tushuntirish ishlari olib boriladi va bundan tashqari musulmonlardan ajratib qo'yiladi musulmonlarning hayotiga qo'shilmaydi hatto qabrlari ham alohida bo'ladi agar ular o'ladigan bo'lsa ularni alohida qabrga ko'miladi ya'ni musulmonlar qabridan ajratib qo'yadi hayotida ham umuman musulmonlardan ajrab yuriladi kiyimida bo'lsin markabida bo'lsin mana bu narsa ajrab turiladi va ularga xos bir bilinib turadigan musulmonlarning orasida bilinib turadigan ahli zimmiy kiyimi kiygizib qo'yiladi va ko'rgan kishi a bu ahli zimmiy ekan deydigan qilib qo'yiladi nimaga mana bu islom ummati qarang islom ummati shu darajada kofirlarga ajralashib ketmasligi uchun mana shunday hukmlarni chiqargan ulamolar buni o'qigan saringiz juda bir ajablanasiz endi kufr yurtida yashashlikni tasavvur qilib ko'ring endi shariy uzursizda albatta shariy uzursiz biz hijrat darslarida aytib o'tganmiz kufr yurtida yashashlik va boshqani kerakli kishilar mana shularni eshitib olsa bo'ladi e, mana shunday ahli zimmiy musulmonlarni ichida bo'lib turib qanday ajratilyaptiyu endi kofirlarni ichida yashayotgan musulmon qanday ajrashi kerak mana bu narsani aqli bor inson o'zi e, o'ylab ko'rsa bo'laveradi demak e, xos o'zi kiyib yuradigan libosga buyuriladi hatto musulmonlar mana bu ahli zimmi ekan deb ajratishlik uchun va bundan tashqari ular markablarga minmaydi ya'ni bu eski e, kitoblarda keltiriladi fihl jihod kitoblarida e, nimalarga otlarga minmaydi yoki e, jihodga xizmat qiladigan narsalarni olib yurmaydi e, va ularga masalan sodiq bo'lishlikka doim da'vat qilib turiladi xiyonat qilmagin unday qilmagin bunday qilmagin va ularga illo mana shu e, eshak yoki shunga o'xshash hayvonlarni minishlikka ba'zi ulamolar ruxsat bergan bugungi kunimizda qaraydigan bo'lsak ahli zimmiy juda qimmat mashinalarni minib yurmaydi joiz emas u illo ajrab turishligi kerak yoki mana shu mashinasi bilan qochib ketishlik ehtimoli bo'lgan sabablida demak mana bu e, mutaqaddim ulamolarni so'zlari edi mana bu quyidagi keladigan e, ishlardan ham e, ulamolar o'sha jizyani shartlarini olishgan ho'p ularni mana shu markabga minmasligini ma'nosi ya'ni ular qochib ketmasligi uchun deb aytdik a va musulmonlarda bir e, shuhrat bilan orasida musulmonlar orasida shuhrat bilan yurmaslik uchun va ba'zi bir ulamolar aytishadiki o'shalar otga minayotgan paytida ikki oyog'ini ikki tarafga tushirib o'tirmaydi tasavvur qilyapmiz otga qanday miniladi unday minmaydi deb aytadi ahli zimmiy ahli zimmiy ikki oyog'ini bitta tarafga qilib o'tiradi deb aytadi otga chiqsa tushunyapmizmi ya'ni hatto mana shu darajada otga minganda qochib ketmasligi yoki bir ajralib turishlik har sohada ajralib turishlik uchun harakat qilingan bu demak biz o'zimizni e, nima havoyi nafsimizdan keltiryapmiz avval avvalambor bu ulamolarni so'zlari ho'p va mana shu narsadan istifoda olgan holatda ibn saymin rahmaulloh aytadiki bugungi kunimizda shuhrat ya'ni mashhur bo'lgan qimmat bo'lgan mashinalarga o'tirishligi ham e, joiz emas deb aytadi o'sha otga minishlik joiz emas degan so'zdan nima qiyos qilib olgan holatda va bundan tashqari uylarini musulmon uylaridan baland qilib qurmaydi qarang ajoyib bizga ajoyib tuyulayotgan narsalar bu bugungi kunimizda shunday ajoyib tuyuladigan darajaga yetib keldida haqiqatda kofirlar bilan mana shunday ajratib yashalgan lekin bizni kunimizda ajablanarli holatga shunday darajada aralashib ketdiki kofir bilan musulmon juda ko'p illatlari kofirlarning illatlari bayramlari odatlari kirib keldi hasbunallohu ni'mal vakil alloh o'zi yordam bersin va bundan tashqari qo'shni bo'lib yashaydigan bo'lsa agar musulmon bilan shunday uyini baland qilib qurmaydi dedik va mana shu shartlarni buzadigan bo'lsa e, zimmi o'sha ahli zimmiy bilan e, nima ahdi buziladi ogohlantirish beriladi juda mana shunga rioya qilmaydigan bo'lsa ahdi buziladi agar mabodomiki u e, josuslik qiladigan bo'lsa avvalo mana bu josusni hukmi hammamizga ma'lum qatl mana bu qur'on sunnatga muvofiq holatda qatl qilinadi mana bu endi shundan tashqari bu demak jizyani o'zi hol holatda olib kelib beradigan kishini hukmi edi va bundan tashqari ularni bayramlari bilan tabriklash harom ammo endi ba'zi bir dunyoviy ishlari bo'ladigan bo'lsa masalan e, ahli zimmiy farzand ko'radigan bo'lsa yoki biror bir yaqin vafot qiladigan bo'lsa e, shu farzandi bilan tabriklab qo'yishlik yoki ta'ziyaga borib qo'yishlik illo joiz bo'ladi illo musulmonlar e, uchun foyda bo'lgan o'rinda shar'iy foyda bo'lgan o'rinda shar'iylardan so'ragan holatda boriladi e, mana bu holatda e, musulmonga e, dini uchun da'vat sifatida ham mana shunga borib qo'yiladi endi e, diniy ishlardagi umuman bu narsaga yaqinlik qilish yo'q ammo dunyoviy ishlarda faqat mana shunday ta'ziya yoki shunday ishlarda tabriklab yoki ta'ziya bildirib qo'yishlik joiz deb aytadi demak bu ham nima dedik shar'iyni ruxsati bilan demak e, mana shu jizya haqidagi ahli zimmiy haqidagi E, hukmlaydi endi jaziratil arabga keladigan bo'lsak uning uchun alohida hukm bor chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam ahrijul mushrikina min jaziratil arab degan hadisi bor bu sahil buxoriyda ham kelgan e, va bundan tashqari yahud va nasoriylar nasorolani e, jaziratil arabga kirgizmaslik haqidagi ko'plab hadislar bor ibn boz rahimulloh mana shularni sanab o'tib jaziratil arab ya'ni bu shom iroq yerlari kiradigan iroq bilan chegaradosh bo'lgan nimadan Э, shimol tarafdan janub tarafdan hind okeani bilan э, mana shunday chegara bo'lgan hozir bugungi kunimizdagi qayer deymiz saudiya taraflar deymizku mana shu taraflar hammasi kiradi yaman bo'lsin mana shularni e, shularga <clears throat> kofirlarni kirib yashashligini ulamolar man qilgan taqiqlagan illo zaruriy shar'iy uzr bo'lsagina kiradi chunki nabiy alayhisalom ahrijul mushrikina min jaziratil arab deb buyruq berib qo'yibdi jaziratil arabdan mushriklarni chiqaringlar deb chunki e, mana bu e, nima o'sha arab diyorlarini nopok narsalardan poklashlik uchun kofirlarni musulmonlarga aralashmasligi uchun aytilgan narsa illo bir yo nasoro yoki yahudiy biror bir shart bilan kiradigan bo'lsaku mayli joiz deyishgan endi bugungi kunimizda mana shu hukmlar endi tasavvur qiling shunday yahudiy nasoro kirmasin deb turgan holatida jihod farzmikin yoki farz emasmikin deb o'ylanib yurgan kishiga qanday qarashlik mumkin tasavvur qilyapmizmi hozir kofirlarni aralashib yurmasligi shuncha hukmlar borda kofirlar endi bizga ustimizga bostirib kelsa qanday hukm bo'lishligi mumkin alloh subhana taolodan o'zi tavfiq so'raymiz o'z qalblarimizni ochsin dinini yaxshi fahmlab tushunadigan kishilardan qilsin bizni o'zimizni hidimiz izzatimiz o'zimizni e, mundarijamiz jadvalimiz bor barnamijimiz bor bo'lgan biz millatmiz musulmon millati hatto o'zimiz kalendarimiz alohida mana shunday millatmiz biz mana shu narsani his qilib yashashlik kerak xor bo'lmasligimiz kerak xor bo'lma ya'ni xor bo'lmaslik kerak degani biz e, kofirlarni oldiga borib qulluq qilib yashamasligimiz kerak alloh subhanahu taolo o'zi tavfiq bersin keyingi darslarimiz inshaalloh bugun mana shu bilan cheklanib turamiz hmm, keyingi darsimiz e, kofirni kofirlarni turlarini sanab o'tdik birinchisi e, o'sha mustamin ya'ni e, omonlik berilgan kofir ikkinchisi ahdi bor kofir uchinchisi ahli zimmiy va to'rtinchisi o'sha jang qilinadigan kofir ya'ni muharib bo'lgan bizga qarshi jang qiluvchi ahlul harb bo'lgan kofirlar mana bularni ham o'zini xos hukmlari bor inshaalloh bularni ham alloh qodir qilsa Э, o'qib eshittiramiz alloh subhana taolo darslarimizni davomli qilsin va barchalarimizga o'z tavfiq bersin subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk